ويسمى من أعظم ما يهدد صرح الأمن والاستقرار الكفر والشرك بالله عز وجل كفر كفر نار إن بموع ما إن هاريب جنب الأمان وكفور نعمة الله سبحانه وتعالى كفر النعمة kwa tusiwe na tabia ya kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala kinyume chake tuwe na shukurani Allah subhanahu wa ta'ala anatubainishia katika Qur'ani baadhi ya visa vinavyohusu akhbar al-madhi habari za waliopita ikiwemo habari za watu wa sabai saba katika eh, mkoa wa Ma'rib kule Yaman kataja Allah saba na sura ya sura saba kwamba watu wa Sabari walikuwa wakiishi katika amani na utulivu kwa kiasi kikubwa kabisa kwa daraja ya kwamba mtu anaweza akasafiri kutoka katika mji kwenda mji mwingine hafikirii wala hawazi juu ya chakula kwenye safari yake hafikirii wala hawazi juu ya kinywaji kwenye safari yake anaweza akaamka asubuhi mji huu usiku kampata mji mwingine na chakula kinapatikana popote atakapokwenda kinywaji kitapatikana popote atakapokwenda hii ni neema ya Allah aliwapa watu wa Saba neema ya amani aliwapa watu wa Saba kuna mambo wakayafanya nao ni kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala Allah akawabadilishia kutoka kwenye hali ya tumaanina kutoka kwenye hali ya sukuni kutoka kwenye hali ya amani na utulivu akawabadilishia wakawa kwenye mazingira ya hofu taharuki kupokonywa riziki kalitaja hilo Allah kwenye Qur'an laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya jannatani ayyamin wa shimali kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyiba wa rabbun ghafur Allah anasema watu wa sabai kwenye makazi yao waliokuwa wakiishi kuna aya na mazingatio zingatieni kwa watu wa saba waliokuwa na mabustani mawili mashamba mawili ya matunda kulia na kushoto mtu anakata eh, masafa kulia lipo kushoto lipo kapatwa njaa anaangalia ale shamba la kulia ale shamba la kushoto maji yanatiririka kwa maana tumesema kwamba hawazi akisafiri juu ya chakula wala ki, wala kinywaji walikuwa kwenye mazingira hayo jannatan an yamin wa shimal mola wao akamwambia kuluu min rizqi rabbikum enyi wana sabai kuleni katika riziki hizi za mola wenu kuleni matunda tunda hili kula tunda hili kula lakini mushkuru neema washkuru lahu baldatun tayyibatun mji wenu huu ni mji mzuri chakula vipo ni mji mzuri hali yake ya hewa ni njema ni mji mzuri upepo wake ni mwanana baldatun tayyiba wa rabbun ghafur na nyinyi ni wanadamu kupitiwa na vikosa vikosa mkikosea Mola wenu bado anasifika na sifa ya usamehevu kana kwamba wanaambiwa kuleni kunyweni na mkoseapo tubieni kwa Allah na mji wenu ni mzuri fa'aradu wakalipuuzia hilo wakakufuru baada badala ya kushukuru فارسلنا عليهم سيل العرم tukawapelekea sisi mafuriko makubwa kabisa sayl al-arib as-sayl ash-shadid wanasema ahli ilm vunja vunja mafuriko vunja vunja فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم na tukawabadilishia bijannatayhim yale mashamba yao mawili la kulia na la kushoto yale makubwa yenye kila aina ya matunda tukayabadilisha yale sababu yote yako mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala tukawapa mengine mawili yasiyokuwa yale dhawatai ukulin hamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil kisha mawili haya tuliyowapa yana nini hao? Yana matunda machuku, yana matunda makali, machachu. Kula kwake ataka uvumilivu. Na mwanzo walikuwa na matunda mazuri mazuri, walikuwa wana maparachichi, walikuwa wana matikiti habhab, walikuwa wana matini walikuwa wana mazaituni walikuwa wana mapera walikuwa sijui wana kadha wallahi kuna matunda wengine hujawahi kuyaona na huenda usiyaone mpaka wafa na tukawabadilishia tukawapa shamba lingine lenye matunda machungu lenye matunda magwadu machachu tukawekea humo mivinje wa shay'in min sidri qalil na sehemu ya mikunasi sehemu ndogo ya mikunasi neema zote zile zikasambaratika dhalika jazainahum bima kafaru na tuliwalipa hayo kwa kule kukufuru kwao neema neema waliopewa kwa ikaondoka neema badala yake ikaja nakama wa hal mujazi illa al na hivi ndivyo tutakavyomlipa kila atakayezikana neema za Allah subhanahu wa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 na riziki zake raghada ay hanian sahla kwa wepesi kabisa zinjibar ni mji hujiliwa pia na riziki zake hanian sahla viko vyakula vinavyoingizwa kutoka Tanga vikalisha Unguja vikalisha Pemba viko vinavyoingizwa kutoka nje yaatiha rizquha ragada min kulli makani fakafarat, ule mji ule ukakufuru bian'umillah, ukakufuru neema za Allah. Faadhaqaha Allahu libasa aljui, hatari ya kukufuru neema. Faadhaqaha Allahu libasa aljui, Allah subhanahu wa ta'ala akauonjesha mji huo vazi la njaa vazi la njaa vazi la njaa na vazi la hofu kutajwa vazi kwenye njaa walioadhibiwa kutajwa vazi kwenye hofu walioadhibiwa kwa maana itawaandama hiyo njaa itawaandama hiyo hofu mithili ya mtu anavyoandamana na vazi lake kwa nini kwa kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala fakafarat bi an'am Allah fa'adhaqaha Allah libas al-ju'i wal khawf bima kanu yasnaun sababu ya kwanza tumesema nini shirki inaleta nini shirki inaondosha amani ya pili inaondosha amani kufuru tayeb kipi kinacholeta amani ya kwanza dua kinacholeta amani ni dua tumejua kwamba amani inatoka kwa Allah tumejua kwamba amani ni neema kama ni neema basi waislamu wanaomba neema zote kutoka kwa Allah suratul ladhina an'amta alayhi jia wale uliowaneemesha ويوم ينجيا اهدنا الصراط المستقيم ايه هي صراط الذين انعمت هناك ناني ناني المنعم من النعم شادي الله المنعم منعم المنعم بس كذلك كما امال النعمة منعم وكني الله فموما ناني اماني سيسي الله سبحانه وتعالى عندما انتم محمد صلى الله عليه وسلم pia alikuwa akiomba amani kila unapoandama mwezi muandama ambao watu wakiangalia kule magharibi mwezi ule umetoka utoka mtume anaomba amani mpaka utoke tena mwezi mwingine muandama kwa maana mtume anaomba amani miezi kumi na miwili ya mwaka huyu ni mtume wetu alayhi salatu wassalam Muhammad bin Abdullah Abu al-Qasim alayhi salatu wasalam qudwatuna uswatuna ruwaza yetu njema tunayoiiga na kuifuata kwa Uislamu kumbe ni dini ya amani Waislamu ndio wadau wa amani na ndio wakereketwa wake mtume wao anaomba amani kila unapoandama mwezi muandamo nini maana neno haya sisi si watu wa vurugu sisi si watu wa machafuko sisi si watu wa madhehebu hayo kwa ukijiona kwamba wewe wawashwawashwa na hii amani basi jikague na ujipime wewe ni mtu wa aina gani mfuasi wako yani ruwaza yako ni nani nani mfano wako wa kuiga ni rasul tunakwambia hapana sio rasul wewe unaye kiongozi wako sio rasul mtume anapenda anapenda ijtimaa mtume hapendi furqa mtume anapenda amani mtume hapendi machafuko naam hadith ametaja al-imam أبو داود كذلك ابن ماجه وأحمد كما متونا عليه الصلاة والسلام alikuwa kila siku asubuhi anaomba dua yani mbali na ile dua kwamba allahumma ahillahu alaina bil bil bil amni wal imani was salamati wal islam rabbi wa rabbuka allah hii ni dua ya kuona mwezi mwandamo tunasema tunasema kwa dua hii kila unapotoka mwezi mwandamo kuna dua ya kuomba amani mwezi mzima Allahumma ewe Allah ahillahu alaina uandamishe huu mwezi muandamo uandamishe kwetu sisi bil amni wal imani kwa amani na amani mwana mwili yameshikana amani mwenzake ni imani amani mwenzake ni imani salama mwenzake islamu Allahumma ahillahu alaina ewe Allah twakuomba uanamishe mazlumu wandamu kwetu sisi bil amni wal imani kwa amani na imani wasalamati wal islam na salama salama kwa maana ya salama na uislamu rabbi mola wangu mimi ewe mwezi mwandamo wa rabbuka na mola wako wewe mwezi mwandamo wewe tutakayeishi na wewe siku 29 au 30 Allah mola wangu na wako ni Allah tumuomba Allah mwezi wewe uwe na amani kwetu tumuomba Allah hadithu sahihi hii ni kila mwezi kila siku rasul anaomba amani na kila siku kuna dhikri za asubuhi na jioni kwenye kila dhikri na uradi wa asubuhi anaofanya muislamu kuna uradi anaomba amani kila asubuhi anaomba amani muislamu yani hajatoka kwenda kwenda kwenye shughuli zake ya ima amekaa kitako baada salati alfajr amemaliza adhkari zake za baada sala labda anaanza adhkaru sabah اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي إنما على الشاهد وآمن روعاتي كل سبب هي لذكر ريسوم الإسلام كل سبوه كما هو يسوم نميره سبوه يجوه na hujafanya bidii yoyote kwa maana umeridhika mwenyewe na ujinga wako unaridhika ujinga hujui dua hujui adhkari za asubuhi una miaka mingapi 50 hujui adhkari adhkari salah una miaka 30 hujui adhkari salah una miaka 20 umeridhia umeridhia ujinga atana anna sahla dhamma jahla uluman laysa yadrihinna sahlu uluman law daraha ma qalaha walakinna ar-ridha bil jahli sahlu imetujia habari kwamba Sahal amezizungumza kwa ubaya uluman elimu laisa yadrihinna Sahalu ambazo hazifahamu elimu hizo Sahal uluman lau daraha elimu ambazo lau Sahal angelizijua maqalaha asingelizitukia walakinna ridha bitahli Sahalu lakini kuridhia ujinga kwa Sahal hilo ni jambo sahali Hii dhikri anasoma mtume wetu kila siku. Na huyo ndio kiongozi wetu. Manake anaomba amani kila amkapo. Allahumma inni as'aluka al-afiya, ewe Allah, mimi nakuomba afya. Afya ni salama. Afya ni ufaulu fi dunya wal akhirah. Duniani na akhirah. Allahumma ewe Allah inni as'aluka al-afwa, nakuomba msamaha wal afiyata na kuomba afya salama hiyo fi dini kwenye dini yangu wa duniai na dunia yangu anaomba salama anaomba salama kwenye dunia dini yake na dunia yake wa ahli naomba salama pia watu wangu familia yangu hii mke wangu watoto wangu wa mali naiombea salama pia mali yangu iwe salama Allahumma ewe Allah ustur awrati nistiri madhaifu yangu na aibu zangu zistiri ya rabbal alamin wa amin rawati nipe amani amin manake nipe amani amini niamanishe amini ni amanishe min kulli ma yukhifuni kutokana na kila linalonihofisha niondolee fadhaa anaomba nini mtume anaomba amani amin mtume anasema amin dini amani wa amin rawati dua hiyo tunasoma kwa wiki mara ngapi kila siku asubuhi utakiwa uombe amani akina nani wadau wa amani waislamu ni wadau wa amani waislamu wale ambao kwamba wako tayari bora wawe mikia kwenye mambo ya kheri lakini wasiwe ni vichwa kwenye mambo ya shari kimbelembele usoni usoni la muislamu ni fatin mwelevu anasemaje ali lastu bilkhibbi wala alkhibbu yakhdabuni mimi si mpumbavu na wala hakuna mpumbavu hada muislamu awe hivi si mpumbavu mimi na hakuna mpumbavu hada wewe unahadaiwa na mange kimambi si nani wewe muislamu na akili siku ya vita vya Handaki vilikuwa vizito kwa Waislamu vita vya Khandaq au ghazwatul ahzab walikuja makafiri wa maka wakaungana na ma, mayahudi wa Madina kwa ma, kwa, kwa koo zao tatu mayahudi wa Bani Nadhir mayahudi wa Bani quraifa na mayahudi wa bani qainuqa na wanafiki wa mji wa madina na baadhi ya mabedui pembezoni mwa mji wa madina wote hawa wanataka kuushambulia uislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba nani ambaye ataweza kuingia kwenye jeshi la makafiri aniletee habari zao yani uingie kwenye jeshi la maadui zako alafu uwe salama alafu utoke umletee taarifa mtukufu mtume sallallahu alaihi wasallam siku ilikuwa ngumu kabisa hakuna sahaba aliyetika wito si katika muhajirina wala si katika ansar akarudia tena hakuna sahaba aliyejitokeza akasema na mkabili pepo manake kaongeza dau na mwahidi na mwahidi pepo hakuna hawataki pepo na kuonesha jinsi hali ilivyokuwa ngumu sababu kisema mashujaa naam utawataja kina Ali utamtaja amirul mu'minin Umar Mtume sasa akamtaja sahaba kwa ina nenda dhaifa sasa kirefu المهم wamekusanyika hapa wataka kuwashambulia waislamu masahaba kina Abu Sa'id al-Khudri hadithi imetaja Imam Ahmad katika Musnad akamfuata mtume alayhi salatu wassalam akamwambia ya rasulullah hal min shay'in naquluhu kwa mazingira kama haya yaliyotupata ya rasulullah kuna dua yoyote ya kusoma faqad balaghat alqulub alhanajira mioyo imefika kooni yataka kutoka roho yataka kutoka mazingira tete mtume akamwambia naam iko dua semeni allahumma astur awratina wa amin rawatina semeni haya maneno ewe Allah atustiri madhaifu yetu ewe Allah atupe amani na yale yanayotukhofisha semeni hii dua Allahumma astur awratina wa amin rawatina Allah subhanahu wa ta'ala akalitaja hili tukio kwenye Qur'an ya ayuha alladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون hapo walitahiniwa وإسلام الله anasema macho yalipondoka mioyo imekaribia kwenye makoo mkamdhania Allah dhana mbalimbali kumbukeni neema ya Allah iliyo juu yenu pale mlipojiliwa na majeshi tukawatumia majeshi yale riha upepo wetu tukatuma upepo upepo nenda kwa jeshi la kikafiri sambamba na upepo tulituma majeshi yetu ambayo hamkuyaona kwa macho wajuhuda lam tarawna jeshi la malaika ili lihofishe makafiri wa kuoneni kwa wingi wa watu kwa Allah akatia arrubu kwenye mioyo yao na hii ni ni, ni nusra kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwamba Allah huwakhufisha maadui wakaondoka na wakakimbia sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'ba utaweka ru'b woga na hofu katika mioyo ya makafiri kukuogopeni nini na imeshatokea mara kadha wa kadha na maana katika mambo sita aliyopewa rasuli alayhi salatu wassalam ambayo hakupewa nabii mwingine akasema nusirtu birru'bi masirata shahrin nimepewa ushindi nusra ya woga katika mioyo ya maadui mwezi mmoja kabla ya mapambano kwa vita sehemu fulani na rasuli alayhi wasalam mwezi mmoja kabla ya watu wa kule hawana amani mioyo inayojaa kihoro hoja haikai bibi haikai mara wanakimbia wanawaacha kina mama na watoto ruhu فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا walipokujieni maadui juu ya yenu ya mji wa Madina chini ya mji wa Madina idh zaghat al-absar macho yalipondoka wabalaghatil qulubul hanaja mioyo imefika kwenye makoo lakini walisema Allahumma astur auratina wa amin rawatina kwa dua ni sababu kubwa kabisa ya kupata kila aina ya khair mpaka kupata amani tuombe amani Ee Allah tuamanishe katika nchi zetu tupe amani katika miji yetu yeye ndiye anayemiliki amani kama ambaye yeye pia ndiye anayemiliki hofu subhanahu wa ta'ala ya ngapi ha ya kwanza ya pili ili kupata amani ni watu lazima warejee kwa mashafe zao wakati wa fitna na machafuko wakati wa majanga Uislamu na waelekeze Waislamu warejee kwa wanaozuoni wao katika mambo yanayowahusu, na kubwa zaidi ni lile ambalo linahusu maslahi ya umma katika amani yake na hofu yake umma huo, kuna, kuna maslahi tunayapata au kuna madhara makubwa tunayotegemea kwa umma ulama mnakwambia nini ulama maulama watu wa ijtihad waliosoma wakabobea sio vishehe vya kiharakati aljahla wasiojua wala watu hawarejee kwa, kwa alawam watu wa kawaida wasiojishughulisha na ilmu sio hawa tunaotakiwa sisi turejee kwao bali tunarejea katika kutaka ufumbuzi wa masaili kama haya kwa watu ambao wana maono ili watoe hukumu za kisheria zinazotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah anasema katika Qur'ani sura an-Nisa aya 83 anasema wa idha ja'ahum amrun min al-amni aw al adha'u bihi ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم هذه آية Allah anasema katika hali ya kuwaadabisha waislamu baada ya kutokea tukio Rasul alayhi salatu wasalam aliwateleka aliwaacha alijitenga na wake zake kwa kipindi fulani zikatoka habari za uvumi kwamba mtume amewaacha wake zake alayhi salatu wasallam zikaenda zikaenda mpaka zikafika kwa wazazi wa wake wa mtume Muhammad alayhi salatu wasallam akiwemo Umar na Abu Bakar as-Siddiq lakini haikuwa ni kweli sasa Allah akashusha aya kuwafunza watu adabu wa idha jaahum amrun min al-amni wanapojiliwa watu wabaya na jambo ambalo linahusu amani amru min al-amn jambo ambalo linahusu amani amani ambayo bila shaka kheri yake hurejea kwa Uislamu na Waislamu au khawfi au wanapodhiliwa wao na jambo lenye kuashiria kinyume chake hofu taharuki kutopatikana kwa utulivu watu wabaya kazi yao adhau bihi ay asharuhu wanashauhu wanaieneza ile habari wanatapanya